Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару сёння на прагулянку па сталіцы ў пошуках мінулага нас запрашае паэт барт алесь камоцкі вітаю спадарались добрый вечер звычайна на пачатку я пытаюся пра тое э, хто першым з роду пасяліўся ў мінску вы ж нарадзіліся не ў мінску не, не. Э, таму гэтае пытанне адпадае апускаем яго але другое пытанне э, адказнаго можа быць яшчэ нават цікавей э, чым карэнных мінчанаў у вашым разуменні што значыць быць мінчуком вось мінчук які ён павінен быць хто такі мінчук а я ніколі не задаваўся таким пытанням і я ўвогуле тут у нас зараз зімаюці сварыцца пачнём ці што не <laughs> ну, там что мне шчыра кажучы ўсё роўна мінчук не мінчук там это ну я такі скажам не можа таму что это я мінчук у першым пакаленні але у мяне няма такого патрыятызму я там скажу мінчук я зараз кашулю порву за город за эту вещь ну я не ведаю мне здаецца что зараз ввогуле цяперашні час такі что чалавек не так привязаны до месца як раней было і цяпер уже не няма гарадоў вёсак там это все это как-то уже сышло ў гісторыю і цяпер уже люди жывуць ну как мінімум в краіне а А ці не было у вас калі-небудзь жадання э, прамяняць мінск на які-небудзь іншы горад на сталіцу іншай краіны не у мяне на сталіцу якога-небудзь района невялікага і то можа быць так, так, нават не на сталіцу валожанскага скажам там не дрэнна іслач вот такія думкі ну, так і ёсць но ну, як это ёсць у мяне сябра які смяецца што прыходзіць <laughs> час калі <laughs> да зямелькі пачынаецца так вот, <laughs> можа можа паціху это гэта з гэтага звязана але у мяне <clears throat> ну ты дачка дарэчы моя таксама размовы такія вядуцца што вельмі цікава было б жыць дзе-то не ў горадзе і ну я лічу што найбольш чалавечая умова <laughs> за <laughs> менавіта там где-то так кала рэчак кала лесоў але ж мінск вы любіце можете сказать что люблю мінск можна я прып... ну это такая это такое любоў не кахання такое а любоў менавіта такая якая у Э, ну зробілася з прывычкі скажем так можа быць Таму што ну мяне можа там карэнныя якія людзі десятае пакаленне тут жывуць і там іх звязвае з этой зямлёй нешта такое вот ну у іх можа по-другому А ў мяне неяк свабадней і канешне я люблю горад свой Я чамусьці я нарадзіўся ў барысаве і чамусьці вот хаця я там і нарадзіўся это як бы сказаць паложана так яго любіць а ў мяне так і не атрымліваецца я напрыклад больш люблю маладзечна чым барысу а что так чаму ну вот не ведаю я ў маладзечна прыязджаю ці ці той самы валожану згаданы а Вот. Як это было, это, сябр мой старейший узгадывал, коли то была песня такая, и в маленьком Воложине служить отчизне можем мы. Вот такая, ну, гимн написали тогда усім гарадам і ну не ведаю ну вот так вот мне мне роднасцьсці нейкай так вот так ну, з тым горадам у якім нарадзіўся так і не ўзнікла ну калі да горада такога як вы сказалі любоў такая з прывычкі з чаго ўсё пачалося калі адбылося ваша знаёмства з мінскім Ну яно адбылося ў дзяцінстве яшчэ потому что з нашага баржысава мы прыязджалі скажем так а дарэчы пра месцы якія это не знікли то тут якраз вот актуальна знікнення тады тады калі я быў дзіцём это называлась выстаўка дасягнення ў народнай гаспадаркі гэта дзе это вот это павільён который только что ну, знесли... Знесли за... а, ну я уже на... не помню нават як он апошнім часам называўся але вот дасягнення ў народнай гаспадаркі это у Для ж было кру круто ж быў першы будынак э, помуў шкляны і так па-перша это круто было што шкляны будынак але мне як дзіцёнку было а абсалютна неважна што ён шкляных хаця так трохі здзіўляла здзіўляла больше нас прывозілі і так даволі нярэдка мы там прыязджалі в цырк скажем асабліва в цырк прыязджалі тут уже схадзіць туды это ж просто зусім побач зачем туды ішлі палядзець паглядзець на тое што аказваецца у нас вытворчасць наша беларуская асабліва вот тады цікавіла дзяцёнка што харчовая да, якія мы там бачылі цукеркі і мы іх толькі там маглі бачылі <laughs> мы там все ну, бо больш нідзе не так але пабачыць і то і я мог пасля маме расказваць што мама я такія цукеркі бачыў цудоўна а вот. А як адбылося ваше знаёмства з БДУ Ну зразумела што вы прыехалі паступаць так? Ну паступаць я прыехаў прыехаў атрымалася так што я вучыўся у вучэльню музычнай трошкі павучыўся. Але так атрымалася, што тады адтэрміноўку ніякую не давалі, у войска мяне загрэблі. Пашоў я ў войска, І тады ўжо служыўшы ў войску думаў, што ну, можа быць, я трохі пагарачыўся, што я паступіў этому звучэльню эту, трэба неяк мяняць трохі профіль і ну два гады на разважай дала мне радзіма Ну от я і разважаў у армі <laughs> да. Ну начытаўся я нідзе столькі не чытаў сколькі я чытаў армію мне дзякуй Богу была не такая армія як от зараз там расказваюць что там ну, в розных частках ну, по-рознаму так. шумная гісторыя ты дарэчы пра печы я яшчэ у 70-е гады тады казалі што хто трапляю печату і вылетае ў трубу то што там ну это вельмі сур'ёзная была такая вайсковая частка і там вельмі ну я не ведаю як это сталася што і такі та, та, та, так уже дайшло до таких скандалаў але там было вельмі сур'ёзна заўсёды Вось але я служыў не ў такую какой часы я служил в Воронеже, и служба моя была такая, ну, оркестр все-таки, и там выучил этих 10 маршов, и ходи с ними там, поиграл, и сяди тогда, значит, читать, махчимости было вельми много. Ну, я начитал себе поступление в БДУ, <laughs> и поступил на философию. На это, это каким годом было? Это было в 79-м я поступил. А 86-м закончили, так долго вучились? А у мяне было, як это сказаць, там, ну, было такое, што мне прыйшлося два гады не павучыцца, а пасля вярнуцца і скончыць. Ну, то это не надто, это может быть цікаво там людям служить. Ну, вы, вы позначили непосредственно у своем маршруте головный корпус БДУ, откуда все и началось. Э, э, э на кольки в сравнении с днем сегодняшним изменилось обличие и головного корпуса БДУ, и в вогуле, вот сегодня, глядя на этот будинок, на то, что им, э, что, что сгадывается, что отчувать сегодня? Ну, так было, что <clears throat> прыбачце это не заразна нормально асабліва праз прыёмнік дакладна я просто что помню вельмі добра помню ты галоўны корпус і яшчэ фізфак тому что на фізфак тады прыёмная камісія працавала на фізфаку я прыязджаў там падаваў тыя паперы і сядзеў у дворык выходзіў вот такі з загалоўным корпусом дворык і я нормально які б там не быў там не малады неразумны але я просто сядзеў і четко усведомляў что вот менавіта зараз вот пачынаецца вот все асноўнае у мяне ў жыцці зараз пачынаецца менавіта з гэтага і я вот так вот думаў что калісьці я буду про это ўспамінаць і ну я зразумеюць правільна ці неправільна я это ўсё рабіў вот і мне ты дворык утульны такі дворык ён такі трохі быў падзапушчаны тады і гэтым цудоўны там все сядзелі палілі там вот так вот восьось а цяпер там памяняўся там этих помнічкаў этих ну, ну так, так. так. уже тады яшчэ і блізка не было і не маглі не і уявіць што там так ну, ЗАГС, там як быў так як ёсць так ён і быў там ЗАГС, ці... Ну да ну але ж это там далёка это ж ну, мы да яго не даходзілі там потому что яшчэ ты ЗАГС быў адгароджаны там была вельмі цікавая пабудова вот непасрэдна перед гэтым загсам там стаяў такі яшчэ будынак аднапавярховы ці двухпавярховы я уже не помню помню что невысокі і это была там карацей это мединституа была пабудова і карацей я так разумею что там у подвале морг быў вообще так просто пасярод да. гэтага двара да пасля это знеслі і э, а у мяне было вот я прагульваўся ад галоўнага корпуса да геафака тады ўжо быў хімфак на якім пасля перавялі нас учиться ну мы займаліся ў корпусе фен хімфака пасля а А першы курс это быў толькі галоўны корпус і на геафак мы хадзілі на нейкую фізкультуру туды, а тут была адгарожана мединституцкімі вот этими корпусами. Тады ж яшчэ этого метра вот этого будынка не было. і по праспекце так ішоў ну, вот ад галоўнага корпуса, калі к паштамту ісці, то там было як бы вот ты ідзеш зверху, а туды трохі уніз, будынкі вот такія ніжэйшыя стаялі это мединстытут узкія по-моему былі восьось вот так вот не было сёння калі там праходзіце узгадваецца гэта адразу ці неці просто ізножкі привыклі ну не мае уже привыклася этого метра калі буду збудавалі уже даўна вот і тое ўжо ўсё позабывалася ну, дрэчы акурат 84 годзе там першых пасажыраў э, прывітаў мінскі метрапалітэн памятаце той час ось, калі адкрылася метро ну памятаю і тады якраз это было тады самае самае такое вот Э, завершення ну, ну, вчення моєго в університеті, тоді це постійне наше посиділки зборище, і явно обмірковувалося це метро, і у мене були сябри, які на метро працювали, і я диву давався, як це вони, тобі тільки 20 років минає, а ти вже розважаєш, як це тобі, ну, вельми, як це добре там буде тобі на пенсію сыходзіць з этой то что у цябе падземкі стаж нейкі там яшчэ нешта і ну, ну мяне тады это просто вельмі дзівіла як это можна так вот про гэта так холодна разлічваць это ўсё это такое мы у нас все было прасцей у нас нейкія там на блоке мы лёталі там это філосафы палітэканомы гісторыкі там нейкія такія утапісты суцэльныя там былі Вось але такія вот метрабудаўнікі яны неяк так опускалі нас на зямлю але ў іх чым яны ад нас адрозніваліся у іх у вот калі мы там на піва там у іх грошы больш было конечно это ну, мне здаецца сёння таксама надто так это самое ну ну конек так вось от канешне ўсё вспоминается вспоминается вот тады дарэчы калі я уже про піва сказаў то это была традыцыя такая пасля заняткаў на піва хадзіць это было не просто так что это ты так пошел это ты ходили ходили пераходзілі у праз плошчу ад галоўнага корпуса і тады вот это вот светлай памяці пНУ была такая ПНУ? установа пНУ это расшифровалася півнуха напротив універсітета і вот у пНУ мы хадзілі і калі адзін раз пНУ закрылі на ремонта то там, была для там было, там нават хотя та, тады так свабодна это не было, тады это за это могли тут то трохі і у лоб надаваць. Але на гістфаку на этой там, дзе расклад вісеў заняткаў было написано, что факультет э, скарбит по поводу <laughs> закрыцця ПНУ на ремонт повесілі там провісела можа з паўгадзіны эта обвестка. Э, але все ведалі, што яна была і што факультэт скарбіт усе вед мы зараз робім паўзу невялічку нагадаю што сёння па мінску мы гуляем за лесем камуцкім нумар для смс 9705 калі ёсць пытанні пішыце а no Brucke Brucker нагадваю што гуляем сёння па-мінску з паэтам бардам легендай аўтарскай песні лесенька моцкім калі ёсць пытанні на адрес э, спадараліся э, альбо вашы ўспаміны звязаныя з яго маршрутам сённяшнім дасылайце смс на нумар 9705 э, хацеў яшчэ мінулай часты ўзгадаць чырвоны касцёл які калі не памуляюся у той час калі вы вучыліся бДву там месціўся дом кіно як па-за эфірам аказалася даволі знакавы ввогуле гэты гэта месца для вас вельмі знакавае для мяне это месца таму што он я уже буду калі учыўся мне паціху уже пачыналася пісанне песень таких паціху паціху яшчэ цароміўся але уже пісаў <laughs> вот і дом кіно тады было для мяне это першая сцена на якой я на якую я выйшаў і не ну, ну ясна што на які студэнцкія выходзілася і да гэтага а это ўжо была такая сцена дзе я подпісваў дамову атрымліваў зарплату там ось і працаце зарплату шыкоўна зарплата была. ну тады было нормально тады я атрымліваў 25 рублёў за тое што я вечарам паспяваю там і від цудоўна это а для каго спявалі хто хто слухав? там там было по-рознаму это ж было якраз гэтыя 80 тады ўжо нейкія канцэрты арганізоўваліся там у мяне было адзін раз что я проспяваў песню і на мяне на накаталі нават это цялегу там что я выходжу на сцэну спяваю фулюганскія песні а у мяне там была песня там такая ну я не ведаю яна і зараз я в эфир бы конечно не аддаваў бы з ну, матюками не матюкі это ну я ж ну, дарэчы пісалася і так калі то было так от чистого сердца так это писалось, оно, ясно, не обнародовалось, потому что, ну, никто бы не поверил, что это я написал, конечно. А там нет, там была медицинская такая песня, может, съесть и пругену, как очистить середину, там от, от того, что вот мы маем тут это самое такое. И там, ну, публика загневалась, конечно, на меня, я сказал, так а что вы это, ідзіце он дзяжурная аптэка працуе яшчэ да ну, <laughs> карацей і это расцанілі як хулиганства з його боку туди такое. Ну, тепер би це туди. <laughs> Тепер він приїжджає гурт Ленінград, і я думаю, що моє хуліганство. Ну, ніхто так само лічить це хуліганством, а ніхто наоборот відривається і ну, абсолютно это, спокійно сприймає. Ця штука така, в принципі, чоловік просто вельми професійно робить свою роботу, і він ведає, що от таке проканає. Ну, і він просто не задумується на кунт. Ну, як це, виховавчий момент, він вогулі забівши на ну, його так ідзем далей па вашым маршруце пазначаны адрас фрунзе 5 гэта дом літаратара я вось ведаю што ў э, 70-х напрыканцы у ці на пачатку в 70-х на пачатку 80-х э, жыццё бурліла яшчэ ў доме акцёра якого сёння не ну, дом сам ёсць дом акцёра няма а бліж у 80-е 90-е э, у доме літаратара на фронт за 5 так і чаму дом акцёра працяг працягваў паралельна просто дом акцёра это мутнае вока там было называлася это кавярня ну, кавярня ці што ўсё ж таки быў бар не там кавярня там столікі мы сидзелі там за ну, гэтым... у, у бар бары таксама могуць быць столікі сёння а то бар называлася А я шчыра кажучы я тыя нюансы можа быць яны не, не так і важныя Вось але і там і там было і, ці туды ці туды трэба было ісці тым больш што калі гэтыя законы былі што з алкаголем стаялі мы ў чэргах то Вось. Там всяка трэба было выкручвацца, а прасцей было адстаяць невялікую чаргу у тое самае мутнае вока ці ўвогуле без чаргі прыйсці ў дом літаратара, які просто это было тут ну, такімі месцамі былі што і ўсё і атрымаць сваю эту Ну што у дом літаратара ішлі толькі за гэтым Ну як сказаць і умутнае вока ішлі не толькі за гэтым просто што зараз вот я так э, гляжу аналізую і вот таких тусовачных месцаў як тады было і, і тое і другое і, і я нешта не надта назіраю я бы зараз пахадзіў бы без усякага я уже 22 гады як не ўжываю Хаця ці цяпер ужываць вельмі добрыя умовы ўжывай <laughs> хоць ты заўжывай уже даўна не хочацца і это не самае важе было тады нам важна было сустракацца і мы ну да да таго у мяне дарэчы была бібліятэка як та тады называлася ленінка Вось бібліятэку мы прыходзілі мы хоць хадзілі в эту бібліятэку і это для нас таксама ну бібліятэка ну тут уже ж яўна тут уже не знойдзеш вот этого что мы у кавярнях знаходзілі <laughs> але это таксама было на на на, на, на тым же ўзроўні тусовачнасці это месца было хто збіраўся дома літаратара той часы все хто горам барадуліным там пазнаміліся з барадуліным мы пазней пазнаёміліся з барадуліным мы пазнаёміліся пазней калі я уже не не хадзіў <laughs> літаратара за дом, я думаю, не хадзіў <laughs> кропка думаю сэнсе да. літаратара просто не, не просто тады ўжо ў доме літаратара калі мы пазнаёміліся з барадульным уже там на дзе была вярня вот это бар бар у баку доме літаратара там бар называлась Вось і там было ўжо не было ніякага бара там была ўжо бібліятэка йота інстытута роўна на тым месцы дзе быў барцік Вось і я в эту бібліятэку якраз ну з гэтым інстытутам было нейкае супрацоўніцтва і я в этой бібліятэцы таксама неяк і канцэрцікі рабіў так невялікія і вот тады мяне конечно раздзірала там <laughs> потому что ну, з гэтым уже было што вспомніць з гэтым звязаное было што вспомніць і мы там збіраліся не просто ж это это не просто вот такие як бы тупый алкагалізм які то <laughs> не просты нічо не там это это было это было як тое што спрыяло нашим размовам ну, вось э, в адным з інтерв'ю выказалі што той час э, у той час в адным інтерв'ю опісваце як час калі ўсе пілі хадзілі ў госці гэта былі такія может быть окет суворой рэчаіснасці ну, як сказаць хадзіць у госці і піць это ну па-першае ўсё вот неяк так, так вот было не там дзе мы жылі ўсё <laughs> так атрымліваўся што я шчыра кажу ці не ўяўляў як это можна пайсці ў госці не ўзяць сабой этого фуфурика этого нейкага абавязкова ну неяк так так так вот традыцыя такая нам навязвалася просто пасля калі я зразумеў я вырашыў адпачыць от ад этого ўсяго я зразумеў что вот это вот все мне настолькі неродная настолькі яно было мне ну не той што мне прапанавалі ў якасці жыцця то я лічыў за жыццё і ну схаваўшы это <laughs> як сказать так грубо трохі можна вот так я існаваў але хадзілі ў госці яшчэ таму што ўся вот такая вот культура вот, э, нейкія там у я не люблю слова интэлектуальнае але яно напрошваецца нейкія інтэлектуальныя пасядзелкі нейкія адбываліся пераважна на кухнях і кухня там раз уже прыйшоў на кухню то тут зараз бы я каву піў тады піў што давалі што сам... тады пілі каву э, не выгналі б сказать что ты каву Ну, не наш. во всяким выпадку заподозрили, там подозрение б некое было б, что что это НКО пьет, потому что там тогда, тогда было не так, ну, во всяким выпадку, у жартах у неких некие <laughs> подозрения выказывают. Ну. Ну, на конт подозрения, э, гісторыя гэта яшчэ і чалавечыя адносіны ну, так. калі параўнаць дзень сённяшні і тыя часы 90 складаныя цяжкія розныя э, чалавечыя адносіны э, давер э, наколькі гэта змянілася э, у пранані з днём сённяшнім это змянілася вельмі моцна і тут э, вельмі много там этих самых нейкіх уплываў на это ідзе самы галоўны ўплыў что у Ну, ми існуємо так ледь іначе, ми існуємо на ні, у нейкім інформаційному полі. І коли ми тоді здобували ту інформацію, то зараз ми наоборот, ми від яє всякі відбиваємося, відмахуємося, ніяк так э, фільтруємо це те, що на нас валиться, валиться, валиться, валиться. І тоді у нас була ніяка, ну, прага да этого ўсяго да атрымання чаго-то а зараз у нас наадварот у нас не прага да атрымання чаго-то а нейкае такое у ну, адбівання этого ўсяго лішняга і вышукванне ну то есть в прынцыпе падыход да нейкай да, да, да, да жыцця іншы і люди тады былі зараз з аднаго боку збліжаць павінна это не неяк злучэнне стало ну прасцей паміж людзьмі я магу каго хачу в прынцыпе знайсці в любім момант і перадаць яму нейкую інфармацыю тады было не так тады я мог не дазваніцца тыднямі да каго-то але Тады трэба было ісці ў госці да, але людзі не былі далей пры гэтым наадварот яны бліжэй как то адзін аднаго буду ну, ці это можа звязана з тым што тут зараз не ценятся вот это вот момант сустрэча таму што яна тут э, можам цэлы дзень быць у розных гарадах і як бы не, не разлучацца не на можаще просто хуткасці іншая вось... так іншыя ўвесь у сувязі з этом канешне я яно так ну тое што я так падумаю что табе сказаць пасля я пакуль я дайду каб табе нешта сказаць то я уже цесяць раз перадумаю і уже калі я табе уже гавару то я уже гавару не тое что у мяне быў порыв табе сказаць а я уже нормально пераасэнсаваўшы уже все нормально фейсбук не сеў адразу выпаліў і... да пас, а пасля сядзіць чалавек і выбачаецца наступны дзень увесь потому что ну пагар просто сціра свой пост такі ну ці ці так вот. градус <laughs> напісаў ну то есть ясно памянялася все памянялася і людзі ў сувязі з гэтым потым паяняліся і я не ведаю далей жа неяк жыць трэба но ну, то есть яны яшчэ будуць мяняцца і прыстасоўвацца под этот час чалавек ён мы вымушаныя прыстасоўвацца да часу эфірнага таму зробім чарговую паузу праз некалькі хвілін працягнем экскурсію па сталіцы ў кампаніі з паэтам бардам алесем камуцкім пакуль жа слухачам нагадаю нумар для смс 9705 калі маеце пытанне пішыце у As I raise my hand to broadcast my objection. As your latest triumph draws the final straw. if I look, I'm not sure that I could face you. Not again. Not today. Not today. If hatred makes a play on me tomorrow. And forgiveness take a backseat. з гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадваю, што экскурсію па сваім мінску сёння ладзіць алесь камуцкім ёсць да вас два паведамлення вельмі цікава вас слухаць алесь з павагай спявачка дарея і И э, от абонента, чей номер телефона заканчивается лишь 3423, поведомление Олесь. Дякую за цудовный вечер. Вельми хотелось бы почуть зараз вашу, ваши песни. Э, шановные, будет песня на проканце нашей прогулянки. Uh -huh. Ну а что до пытания, у каким городе вам лепш за все пишется, пытается э, наш слухач, и слухачка, не ведаю. Ну, калі сказаць у якім горадзе, у тая песня, якую <clears throat> мы паставілі на канец, дарэчы, была напісана ў брэсце. Ось. І лепш за ўсё мне пішацца, это можа быць любы горад, а любы ён быў мокры асенні. От неяк так. Калі я задаволю адказ. Што ж такім разе гуляем далей бар паляўнічы і дно, пазначаныя у вашым маршруце па лініі трамвая ў бок возера. Так это, это было бок возера я жил тады на червякова Вось не я мы ну сям'ёй мы жылі тады уже на червякова і я вяртаўся э, з прац да хаты з центру адкуль куды ну, центра ну вот ад плошчі скажем перамогі mm -hmm. калі ехалася туды трамваем тройка четверка хадзіла на Ось, ну і п'ятерка зеленого луда, ну п'ятерка рідко їхалася. Ось, і там були по дорозі коло півзавода, який так і, і як був, так і застався. Там був бар, ну не паляничий, а охотничий називався там. І просто з півзавода туди було підведено пиво. Ось він вельми цанівся. Ну, кім ну аматарамі вось і там мы сядзець маглі абмяркоўваць будоўлю там тадыся першыя такія дамы э, такія цальна цалкам з бетона адліваліся іх там цяпер тых свечак уже некалькі стаіць вось а тады это было першы это так. дзе вы маце на увазе но цяпер цяпер машэрова называется праспект цяпер а тады ж это мусіць вырашэнне называлася так, так, так. ну, вось і цяпер іх там таких цельнабетонных стаіць маналітных не ведаю ну некалькі стаіць некалькі ну, ладно некалькі колькі таксама ну да ну хто і будзе лічыць дарэчы ёсць кому лічыць халіць Вось а тады самы першы там был і мы значыць седзячы в этом барчыку абмяркоўвалі як это что это ён рос у нас на вачах там это все мы ж ну я там дарэчы ты бар яшчэ чым мне помніцца тым что у Маркеса я там читал, прикладывал, э, сто лет этих... Э, Одиночество? Да, я там прочитал, сидячи. Под пиво? Да, я под пиво в Оголю любил читать. Вот, а коли не заходилось в этот барчик, ехалось далей, и там уже было непосредственно, где Червякова починалась, там быў уже недалёка ад свайго дома я ўжо мог выйти на прыпынак раней і пайсці ў барцік які называўся дно ён быў прасцей дэмакратычней там просто стаялі каля сталоў і вот так вот это все ну, пипі -пі было як румачная як тады казалі ці ці рюмач... бар румачная там мусіць уже там рангам вышэйце что там такі совсем за ўсё ўсе піўняк піўняк і зараз дарэчы ну не там не там нічога няма То есть там, где снесли этого охотничьего, там ничего нема. Я сегодня приезжал, мимо специально глядел уважливо. И там, где это было дно, дно, до речи, чему дно, там замежных мовов интернат про дорогу. Вот. И это называлось дно, дом напротив общаги. Значит, а, там, вы, там только назыв... это была не официальная назва? Не, официальная не, не, не, нет. Это, ну, просто там пивной павильон, номер там некий такие было для этого самого официйная, а там было вот такое... Как ПНУ называли, так ну, и, так, и, и ну, так, ну да, с повагой ставились до своих таких вот мест, таких. И вот в этот дно мне было близко с хаты, і туды хадзілася там ну, як найбліжэйшае такое Ну вы дарэчы у нашай перапісцы перад праграмы напісалі у іх цяжка было не зайсці по дарозе дадому у чым цяжкасць что так прыцягвала там піва то кроме пива. <laughs> ну, добра, Маркіс. ну, не, ну, Маркіс там не лежал, это, с собой приносилось. Ну, али там, ну, уже ж вот в этом, которое дно, так там больше выпадковая публика была. А в этом поляуничем там было, и домовлялись на сустречу, и сустракались, и вельми приемно было сустракаться. А после началось там вот это вот, что чэргі шалёныя пачаліся калі ну перебоі пашлі там з этом ну сувязі з новай палітыкай дзяржаўнай вось перебоі былі але там было ну быў у мяне сябра Пецька валадкевіч які было і заначова у мяне так это і мы хадзілі туды на у мяне вадзілася там перыядычна рыба вельмі сур'ёзная которая цяпер жа ж не праблема цяпер рыбу якую хочаш можна а у мяне ляшчы былі вяленыя і вот мы бралі кавалак ляшча вяленага і я так ну, горда несучы яго перед сабой заходзіў в эту дно это там і людзі калі бачылі вот это ўсё нам просто прапанавалі нам уже не трэба было купляць піва нам дай кусочек дай, дай, дай. мы так дзеліліся этим лішчом а нам просто приносілі піва ставілі на стол уже калі ласка вось так что это не то что бізнес там нейкі быў але так выгаду мы с этого мелі а Э, хочется вернуться зараз да паляўнічага да гэта да ахотнічага э, кажуць што некалі новоспечаныя кандыдаты і дактары навук розныя вадзілі прафесуру мачыць так бы мовіць ступені там вы заспелі гэта былі сведкамі не я про это нават только от вас і чую я не это не ведаў бачце ну, то можа сядзелі маркісы чыталі а вы ты момант можа нехта... там, там, <laughs> та, та, такие, ну, кандыдаты не рэальныя маркісы тут побач са мной былі а это о як я многа яшчэ не ведаю так. як можа я чаго прапусціў можа там где-то і кавалак нейкага іншага лёсу там А з чым бы вы звязалі то што сёння э, становіцца даволі модным стылізаваць э, бары под савецкія румачныя піўбары Ну все-таки это была эпоха і э, якая там ёсць пра што ўзгадаць і пры ўсім пры тым мы можам там ну няма такога што ўсё цалкам дрэнна і няма такога што ўсё цалкам добра там знаходзяцца нейкія рэчы такія якія там былі а цяпер іх не хапае вот шчырасці там конечно хапала у у ну, той, э, той час ну, хапала. Цяпер такой, як бы сказаць, рэдкасць уже такая. І ну, многа там кожны па-свойму, канешне, будзе ностальгіваць па тых часах. Але мне вот само больш чаго мне не хапае вот этой душэўнасці шчырасці, калі я мог прыйсці і з незнаёмымі людзьмі просто пачаць размову і ну зараз можа это ўзростае. Ну, але наўрад ці все-таки все-таки я так стараюся неяк аб'ектыўна до этого ставіцца і все-таки мне здаецца что такого вот ну, простаты такой простасці такой в адносінах няма зараз не просто неяк людзі кожны как-то так яно вот это вот <laughs> сродкі тых зносін вот такі якія быццам бы развіліся што не, няма ніякіх перашкод увогуле А яны ўвогуле паддалялі тых людзей і паузу зробім зараз чарговую вернусь у эфір праз некалькі хвілін у вас э, пакуль што ёсць магчымасць даслаць смс пытання на адрес алеся камоцкага нумар для смс 9705. because of her. сёння па мінску з легендай аўтарскай песні не пабаюся гэтага ну, выраза <laughs> алесем камоцкім э, далей у нас запланаваная прагулянка па лошыцкім парку э, што сюды вас э, прывяло вы называеце яго кутком жывой прыроды на краі горада дзікай прыроды дзікай прыроды так. тады -та -та было так цяпер яна ўжо это дзічызна гэтага сышла у мяне была одна курсніца і, і нішто мяне прывяло туды нішто а канкрэтна хто у мяне была одна курсніца каця польская у ну час уже прошоў і цяпер я магу прызнацца што я там неяк так уздыхваў той бок але тады у нас так это адносіны былі вельмі сяброўскія такія Вось і на мяне туды прывяла і нам мне показала як так такога мне секрэта адкрыла что это зусім не трэба нікуды ехаць і это просто вот едзеш на тралейбусе просто і вот тады там глухамань і ўсё это такое там было тады тады там было запущено запущено цяпер жа ж акультурылася цяпер жа ж там тут неяк папаря да ладу давялі там уже пабудавалі эту лошыцу там дзе зараз это район который mm -hmm. лошыцца там было на, на, на чижовку паварот сразу за гэтым і ну, ўсё а да это ўжо бы астатняе было за горадам і нічого там не было Вось это цяпер уже там оно ну, там город пашоў шырэй вось а тады на ну, ускраіна ускраіна і мы туды прыйшлі і я паглядзеў вот этот як ты баршчавік ты там ростам зараслі былі і у хадзілі адкапвалі там вельмі цікавы рэчы аказваецца са здзіўленнем да сябе адкрываў адказацца это не не лес ніякі не, не, не быў а пасля ездзіў тады з, з людзьмі туды якія разумелі нешта ў нейкіх дрэвах і мне рассказывалі это такое дрэва это такое дрэва і просто там ашалець было колькі там было розных гэтых абсалютна дрэваў яны просто э, здзічэлі тому что там ну зразумела стала что калі ты это все туды засаджвалася это вельмі з вялікім розумам Вось і так пасля з лошацкім яшчэ далей калі я уже дзіцё у мяне нарадзілася то мы ў лошацкі туды парк ездзілі там людзі коні трымалі і мы ездзілі уже з касяй з дачкой ездзілі туды і на ну, яе быў там любімы конь міцька і это Митька бы уже там пенсионер таки, а Катечце было там годов там 7-8, и вот она уже тогда седала на этого Митьку, и уже там так, ну... Здравствуйте, про древо, когда вы сказали, там есть некий заручальный дуб, так его называют, он, кажут, до этого часа он там стоит, до которого молодые ходят просить допомоги в кахании. Можа быць. Тут, не? не, я просто мне тут дапамогі ніколі не трэба было, так я как-то сам справляўся. <laughs> так, можа, я таму і не ведаю. Але ну, это вельмі цікавая рэч. Ну праду пра адзін я толькі ведаю, это это яшчэ адзін успамен там на лодачнай. Там же ну ведаеце, там дзе зараз я, ну э, дзе это канцэртная зала мінск ага. там прасвіслась там жа ж было это вельмі знакавае месца там капішча якое дажыло э, камень прынамсі які там лежаў на этом капішчы дажыў да даляжаў там аж до таго моманту калі пачалі будаваць метро і тады русла рэчкі мянялі і ты камень які зваўся дзед яго толькі тады адтуль забралі завезлі на ты сад валуноў на этих я лічу что это ну вельмі сур'ёзна неправільна тое что такія сур'ёзныя вельмі камяні валуны звозілі туды ну але это уже іншая э, тэма для размовы і вот это вельмі знакавае месца для горада Таму што капішча існавала, разумееце, калі тое паганство адмянілі. Ось. Ну крышчэнне, калі тут было такое папавальнае, Але ж і, пасля яшчэ доўга трымаліся нейкія курганы ёсць пасля ну, таго, як уже да, даўна тут хрысціянства было, Але ж капішча прытрымалася ў двадцатым стагоддзі яно яшчэ было. яшчэ да вайны, яшчэ ў двадцатыя гады два стагоддзя там И ще дуб был ну, разом с этим каменем. Ну, это особная тема. Это я так думаю, что когда вы будете делать эти вандровки специально туда, на это место, треба сделать вандровку на, на, на, на две передачи. Вот, потому что это очень интересно, потому что там было так, что когда э, ну, на святы бабти ходили у церкву, А калі что-то нехарашо рабілася то яны ж ну, да. ішлі на капішце ну, сёння дарэчы таксама ну не ў мінску ну пра можа дзе ў мінску я не ведаю але ведаю што на гомельшчыне практыкуецца да гэтага часу так ну так там савасцею тыя жылі людзі якія ну, як бы захоўвалі вот это ўсяго яны яшчэ э, іх там тут по-мому тридцатыя гады рэпрессавалі там что-то а до тридцатых гадоў дзе ў Европе то капіща функціонувала ще ў 30-х гады 20-го стагоддзя. Это унікальная рэч, это унікальная рэч у сусветным маштабе. А калі вярнуцца ўсё Лошыцкі парк, Давайте. акрамя рамантычных гісторыкі пра як прадуб, напрыклад, гэты заручальны існуюць э, розныя страшныя гісторыі міфы і прыгідаў там некаторыя бачаць вам даводзілася ці вы былі настолькі у той момант э, закаханы што як, не, не, я так, не тут про закахання не ідзе наадварот закаханы я туды красто не хадзіў <laughs> я туды по-рознаму пасля уже пасля таго як я уже ведаў што ёсць такі парк я ездзіў туды дарэчы адзін паблукаць пахадзіць восьось мне вельмі падабалася у і тады это просто кацярына мяне так научыла туды хадзіць а так я э, там у мяне неяк так з лірыкай это не не ніколькі не звязана пасля я яшчэ там ну ездзіў там жа у тым маёнтку в этом там жа быў нейкі такія сякі нейкі музейчык ж існаваў уже тады восьось это зараз все разбудавалася а А прывідаў мне не давялося там бачыць, хаця там было такое, што зноўкі сёння ў нас пра п'янку вельмі многа. <laughs> Зноўкі я быў там у такім стане знаходзіўся, было такое, што маглі прыведы і з'явіцца і знікнуць і сам я мог стаць прыведам. Там <laughs> больш такіх успамінаў у мяне пра лошацкі парк час э, прыспешваць таму мусім э, завяршаць падарожжа э, па сталіцы за лесемкамоцкім але маю да вас яшчэ колькі пытанняў яны не тычацца пэўных мясцін скажем такі агульныя на ўзроўні пачуццяў пачуццяў я маю навазе не пачуцця кахання іншых зараз разумееце пра што кажу чым для вас пахне мінск альбо з якім пахам асацыюецца пахам чаго ну mm -hmm хутчэй за ўсё пахам нейкай такой вот э, даросласці нейкай такой я тут стаў э, дарослым і это неяк так вот ну калі ну, ну неяк так я не ведаю просто что больше нічым не пахне так это дзякуй бог <laughs> а колер э, вашага мінска які у Нет, чомусь сразу фіялетавы прыйшоў не таму што ну мне фіялетава мне все тут <laughs> але просто чамусьці мне ну ён мне падабаецца такі колер і ў мяне дарэчы ёсць некалькі там кашуль фіялетавыя такія так, э, вельмі падабаюцца і чамусьці ну вот вот она і развілася вельмі падабаецца колер значыцца ну нездарма вы мне задавалі пытанне ці ёсць у мяне любоў да этого горада ёсць значит а гук мінска які у А гук Ну это больш за ўсё чамусьці дождчы машыны смак Ну уже смак просто. Но... Ну, как... кажуць что там у францыі гэта смак булак меня от піва да кавы вот апошні так ну, пераход такі апошняе пытанне помніка каму ці чаму на вашу думку не хапае мінску не хапала караткевич ўсё роўна чаму-то вот разумееце у мяне яшчэ звязана з тым што э, калі я так свядома стаў ну неяк так я ж першая песня напісаная на вершы караткевіча і чамусьці але кажуць што недалёка ад таго будынка дзе мы сядзім нейкі бюст паставілі трэба схадзіць Ну а мы прыйшлі у фінальную кропку нашага падарожжа. Дякуем вялікі за гэтую экскурсію. нагадаю, што сёння шпацыравалі па сталіцы з паэтам бардам алесем камуцкім і вам застаецца хіба што прадставіць тую песню, мы зараз на развітанні і паслухаем. Ну эта песня, якая напісана ў гасць гатэльчыку інтурыст у брэсце <laughs> погляд такі з нейкага там дзевятага паверха на горад. Ну і такая песня напісалася. Хо тут што расказваць. мяне сягодня Мочки я мінаў яго завулкі Выйсце вельмі доўга не знаходзі і блукаў шукаючы прытулку Горад мой, порох мой, адпусці мяне дамоў. Я ў вокнах тваіх вуліц свет шукаю. Горад мой, ворах мой, многа дзён хвілін гадоў. Ты мяне як суразмоўца не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха. Кім ты мне прысніўся гэтай ночы. Горад, я хачу, каб ты паслухаў. Дай мне зазірнуць табе ў вочы город мой, ворог мой, отпусти меня домой. Я у нетрах твоих в час губляю. Город мой, ворог мой, кольки дён хвилин годов, ты уваги на мой голос не звертаешь. свои машины Дай моим следам спокойно легче Ладжу я с тобой нелепшим чином А ли тут уже я куда есть мной, порох мой, отпусти меня домой. Я у метрах твоих в улице сгубляю. Город мой, ворох мой, шерох дён хвилин годов, неумольно в твоем чере возникаю.